por estar ahí. yo le comencé a vivir de nuevo. I live my life. I trust you, you the only truth. I just love when your spirit moves. Uh, espíritu brota. El control toma. Cuando me toca de sola, solita me sale la gota. Tú llegas sin nota. La carne se agota. Ya lo bueno de mí y lo Nadie como tú, cambia mi actitud. Nadie me va a entender como me entiendes tú. Fuiste mi regalo, rodea como halo. Mi alma ya no teme, si a ti te tiene. Si sigo tu paso, nunca me regalo. A eso él le teme, a eso él le teme. Yeah, yeah, yeah, Herman mejor que nada, trust me, I get you. Ya, yeah. visita el mal, voy a un curse you. in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I bless you. A ti fiel hasta la muerte, ya a ti loco yo por verte. Sé que es bueno a ti servirte, mejor es obedecerte. De ti no puedes esconderme, llamado más fuerte, propósito, nada de suerte. Oh. es hora que el diablo te suelte. Él tuvo su oportunidad y la perdió. trust you, you the only truth. I just love when your spirit moves. Te me regalo, calor, rodea como hello. Mi alma ya no teme, si a ti te tiene. Si sigo tu paso, nunca me resbalo. A eso él le teme, a eso él le teme. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. music el de la técnica. Herman. Recuerden que siempre andamos con los más duros. Padre y Espíritu Santo.